Գթության մայր կազմակերպությունը հաշմանդամների կարեկից ու բարեկամ։ Այնտեղից մեկնելով Հիսուս գնաց Գալիլեայի լճի եզերքը եւ լեռը բարձրանալով նստեց այնտեղ։ Մի մեծ բազմություն մտեցավ նրան։ Նրանց մեջ կային կաղեր, կույրեր, համրեր, հաշմանդամներ եւ ուրիշ հիվանդներ, որոնց բերեցին եւ դրեցին Հիսուսի ոտքերի առջև։ Եվ Հիսուս բժշկեց նրանց։ Բոլորն էլ զարմանում էին, տեսնելով, որ համրերը խոսում են, կաղերը քայլում, հաշմանդամները բժշկվում եւ կույրերը տեսնում, եւ փառք էին տալիս Իսրայելի Աստծուն։ Այս դրվագին հանդիպում ենք Մատթեոսի ավետարանում։ Հիսուսի հրաշքներից է դրվագը, որը ցույց է տալիս տիրոջ բազում ողորմ վերաբերմունքը ֆիզիկական եւ հոգեվոր ախտեր ունեցող մարդկանց հանդեպ միաժամանակ ուսուսանում, որ պետք է գթարատ ու ողորմած, սիրով լցված լինել մերձավորի հանդեպ։ Հանրության նման կարգավիճակ ունեցող այս խավի ներկայացուցիչները, որպես կանոն, բախվում են ֆիզիկական, սոցիալ-տնտեսական, վարքագծային ու հոգեբանական պատնեշների, որոնք խոչընդոտում կամ բացառում են հանրային կյանքին նրանց լիարժեք, արդյունավետ եւ իրավահավասար մասնակցությունը։ Դիվահարների, իծնեկույրի, համրի, անթամալույցի, բորոտի, հաշմանդամ կնոջ, չար ոգի ունեցող տղայի, ջրգողով հիվանդ, չորացած ձերքով, պիղծ ոգով մարդկանց նկատմամբ արարչի վերաբերմունքն ուսանելի է, որը ժամանակների մեկ ու մշուշը հաղթահարելով հասել է 21-րդ դար, երբ մեծ թվով հաշմանդամներ ու սահմանափակ կարողություններով քաղաքացիներ արժանանում են քրիստոնեական օժանդակության։ Մի շարք երկրներ նույնիսկ պետական տոնացույցում օրեն հատկացրել հաշմանդամներին։ Հաշմանդամներին օգնում աջակցում են ոչ միայն առանձին անհատներ, կամավորականներ ու պետական կառույցներ, այլ նաև բարեգործական ընկերություններ ու միություններ։ Այդպիսի կազմակերպություն է Արցախում 2008 թվականից գործող գթության մայրը, որը 2014 թվականից ղեկավարում է զրուցակիցս Իրինա Աղաջանյանը։ երեխաներին ուրախացնում ենք, փորձում ենք, որ մեր ծրագրերը ավելի լայնացնենք եւ զարգացման ծրագրերը ավելի ավելացնենք շատ ուրիշ միջոցառումներ էլ ենք անցկացնում։ Տարվա ընթացքում մենք Սուրբ ծնունդն ենք անում, սատիկը ամեն կիրակի մեր ուրախ կիրակիներն ալինում, երեխաները հավաքվում են, աղոթում են միասին, միասին ուտում են միասին, խաղում են, այնտեղ շփվում են, ինտեգրվում են առողջ երեխաների հետ։ Անց է կացվում նաև էքսկուրսիաներ, հրավիրում եք երեխաներին, արշավների, երեխաները բնության գրկում ավելի բացվում են եւ այս միջոցառումները օգնում են, որ երեխաները բացվեն։ Շատ տաղանդներ դռներ է բացվում, իրենց մեջ դրված շատ էներգիա կա, որ պիտի կարողանանք հայտնաբերենք եւ բացենք։ Ծնողներն են շատ օգնում մեզ։ Ունենք ծնողների միություն, ասենք երեխաները, որ կարողանանք շուտ հավաքենք, շուտ բերենք եւ ունենք տեխնաս միություն։ Առանձին տեխնաս միություն ունենք, որ հավաքվում ենք շաբաթը մեկ անգամ, երկու անգամ, ամիսին երկու անգամ կամ հավաքում եք եւ նոր ծրագրեր եք մշակում, որպեսզի իրականացնենք, զարգացնենք երեխաների, այսինքն մտածեք ինչ անենք, որ այդ երեխաները իրենց համար հետագայում ունենան հիմք, որ իրենք իրենց համար վաղը մյուսօրը ապրելու միջոց կարողանան գտնել։ Մենք ունենք մեծ ծրագիր ռազմակերպության մեջ մեր փոքր տեղը լայնացնենք։ Խնդրենք կառավարությանը, որ մեզ տրամադրեն տեղ, շենք, որ մենք ավելի շատ կարողանանք երեխաների համար անենք։ Այսինքն դասարաններ ունենանք, քանի որ երեխաները երեխաները շատացել են 70 երեխա ունենք այսօրվա դրությամբ որ խումբ խումբ են գալիս քանի որ տեղը փոքր է Շահառուններին գրեթե հավասար գազམ་ակերպության գրասենյակ են այցելում նրանց ծնողներն ու հարազատները։ 12-ամյա Պարմանուհի Էմանուելայի մոր Արմինե Նազարյանի հոգու ցավից մաս է հասնում նաև մեզ։ Ցավոք, շատերին է ծանոթ Արմինեի տարապանքը, կորուստը, ներքին բռնատեղահանվածի կարգավիճակը։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Այգիստանգյուղի դպրոցի տնորենն էր։ 22 տարի սերունդ է կրթել ու դաստիարակել։ 2020 թվականի պատերազմից հետո չի աշխատում։ Շատ լավ է շրջապատի վերաբերմունքը մեր բալիկների նկատմամբ, Մենք էլ ուրախանում ենք այդ ամենը տեսնելով, որ մեր բալիկները եւս հոգատարության կարոտ են զգում եւ այդ հոգատարությունը նաեւ կողքից ենք տեսնում, որ օկնող ձերքեր են լինում եւ մեկ էլ մեզ հուսադրում ենք, որ մենակ չենք, մեր թիկունքում կանգնածներ կան եւ կարողանում ենք սփոփել մեր այս դառը իրավիճակից դուրս գանք։ Արմինեկան կազմակերպություններ, ընկերություններ, որոնք ավելի շատ են հիրախմբի կողքին եւ նրանց օգնությունն առավել քան ընդգծված է։ Որ կազմակերպություններն են, որոնք համագործակցում են ձեզ հետ։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել գտության մայր կազմակերպության տնորեն Տիկին Իրինային, քանզի իմ համագործակցությունը ավելի շատ նրա հետ է, ոչ թե իմ, այլ բոլոր մեր ծնողների, մեր թիկունքում կանգնած Տիկին Իրինան է, եւ շատ ուրախ ենք, որ նա ամեն ինչ անում է, ջանք ու երան չի խնայում, որ թեկուզ այս օրերին, թեկուզ հունիսի 1-ը լինի դա, աման օրը կլինի դա, ամեն մի տոն օր, ամեն մի առիթով օգնում է, օժանդակում է, հովանավորներ է գտնում որ เป զի մեր երեխաներն էլ իրենց զգան մեր հասարակության լիրավ անդամը, քանզի ոչ ոք չգիտի իր արժևում ինչ կլինի, քանզի մեր երեխաները իրենք եւս չեն կամեցել, որ նման իրավիճակում հայտնվեն, բայց դե ինչ արած եւ բոլորս մեր այս հրաշք բալիկները, մեր մանուկները, մեր հասարակության լիրապ անդամներն են։ Արմինե, ինչ դժվարությունների եք հանդիպում երեխայի հետ կապված, ինչ սոցիալական խնդիրներ են առաջանում, հասցնում եք աշխատել, կա որևէ մեկը, որ օգնում է աշխատանքի դուրս գալ, կարողանալ հանգիստ երեխային տողներ կամ ճիշտն ասած աշխատում էի մինչև 2020 թվականի Չարաբաստիկ պատերազմը։ Մեր գյուղը, իմ դպրոցը եւս այսօր գտնվում է Տշնամուս կողության տակ, որ գյուղն է Մարտակերտի շրջանի Նորայգեստան գյուղը։ 20 թվականից հետո ես եւս կորցրել եմ իմ աշխատանքը, բայց ինչեւ այդ աշխատում էի, ճիշտ է դժվարություններ կային։ Ես իմ բալիկի հետ միասին էի գնում աշխատանքի եւ այնտեղ էր պահող տիկինը, ով որ օգնում էր ինձ, պահում էր իմ բալիկին եւ Ես էլ առավոտից մինչև երեկո աշխատում եմ դպրոցում, դպրոցի տնօրենն եմ եղել։ Եթե մի գործը սիրով ես անում, ես շատ եմ սիրում մանկավարժական գործը, իմ աշխատանքը 22 տարվա մանկավարժական ստաժ ունեմ եւ Երևի թե այդ ամենն էր, որ կարողանում էր մի կողմից էլ ինձ ավելի հուսադրել, որ ես կարողանամ եւ խնամեմ իմ բալիկին եւ սիրով իմ աշխատանքը կատարեմ։ Եվ ամենաշատը այդ հարցում էլ ինձ օգնում է իմ ամուսինը եւ մենք մեր բալիկին սիրով ենք պահում, չենք ընկճվում, որ ունենք նման Ալյան Բալիկ, նա մեր գանձն է ու կարծում եմ, որ բոլոր ծնողներն էլ համարում են իրենց բալիկներին նույնը։ Որտեղ է հաճախում երեխան։ Երեխան հաճախում է վերականգնողական կենտրոնը գերել այն կոքսի անվան, բայց քանի որ նման բալիկները շատ են, լիարժեք չի հաճախում, ընդհատումներով են լինում պարապմունքները։ Արմինե մարդ ունի իր խնդիրները եւ ինչ որ մեկին դիմում է, ինչ որ մեկի հետ զրուցում է։ Այս իրավիճակում ում եք դիմում դուք, արդյոք աղոթում եք, արդյոք խնդրում եք Տիրոջը։ Իհարկե, աղոթում եմ զորու գիշեր, ամեն Կիրակի հաճախում եմ եկեղեցին, իմ փրկությունը իմ Աստվածն է, է, բայց եւ այնպես կան նաեւ ծնողներ, որոնց հետ շփվելով, նման ծնողների հետ շփվելով մենք ավելի ենք կիսում մեր ամեն ինչը եւ դա մեզ փոքր ինչ թեթեվացնում է մեր այս ծանր ցավը ինչ որ չափով թեթև տանելու համար։ Արմինե Հակոբյանն անի մայրն է, չի աշխատում։ Որպես կամավորական երբեմն-երբեմն միանում է գթության մայր կազմակերպության անդամներին։ Նրան հուսադրող հանգամանքներից մեկն էլ աղջկա նկատմամբ շրջապատի հոգատար վերաբերմունքի արկայությունն է։ 5 տարուց ավելի մենք հաճախում ենք գտության այլ կազմակերպությունը միակ ես կասեի միակը եւ եզակին մեր հանրապետությունում, որը լուրջ մտահոգված է մեր երեխաների կարգավիճակով, ինչու՞ չէ նաեւ աշխատանքների տանում որոշ չափով մեղմացնելու նման ծնողների եւ երեխաների ընդհանուր հոգեբանական, ինչու՞ չէ նաեւ այն խնդիրները, որոնք առկա են ցանկանայինք, որ հասարակության կողմից ինտեգրված լինի եւ գտության այլ կազմակերպության կողմից կա ծրագիր հատուկ, որի նպատակն է ստեղծել գտության տուն, մի կենտրոն, որը որոշ չափով կթիթվացնի մեր երեխաների, ինչու՞ չէ նաեւ իրանց ծնողների հոգսերը։ Անկամ այդ վերաբերմունքը գումարած պայմանները, եթե հնարավորություն ունենա կազմակերպությունը ստեղծվելու, կթեթևացնի մեր կարգավիճակը։ Աշխատում եք աշխատել եմ ժամանակին։ Երեխայի հետ կապված խնդիրներ այնպիսին էր, որ հնարավորություն չկա աշխատալու, դրա համար ստիպված թողեցի, աշխատում եմ կազմակերպությունում կամավորական որպես հասարակական հիմունքներով պետության մայր կազմակերպությունում որպես կամավոր ենք մենք աշխատում։ Աշխատում եք նաև այլ երեխաների հետ Իհարկե, բոլորը մեր երեխաներն են։ Փորձում ենք թեթևացնել մեր ծնողների դժվար պայմաններում, թեկուզ 5-10 րոպեով, թեկուզ մի մխիթարական խոսքով։ Կազմակերպությունում գործում են տարբեր խմբակներ, երկ, բար, ձերքի աշխատանք, նկարչություն, անգլերեն դասընթացներ, թատրոն, երեխաները, տարբեր երեխաները ըստ իրենց ընտունակությունների բաշխված են համապատասխան խմբակներում եւ ընդհանրապես լուրջ ուշադրություն դարձնելով նրանց թվում է թե անլուծելի հարցերը փոքրիչ դառնում են լուծելի դժվարությունները ինչ որտեղ թվում են անլուծելի բայց մեր հոգորքում ինչու՞ չէ նաև լուծելի է համարում այն որ հավատալով Աստծուն ու ամեն օր աղոթելով կարծում եմ որ մեր աղոթները այդտեղ կհասնեն եւ այն ինչ որ մենք ցանկանում ենք մեզ եւ մեր երեխաներին հուսով եմ որ Աստծո օգնությամբ լուծելի կդառնա Ապագայի ծրագրերը խաղաղության երազանքով են ձևավորվում գթության մայր կազմակերպության եւ տնորենության եւ շահառունների եւ նրանց ծնողների ու հարազատների խոհերում ու խոսքում։ Նրանց հանապազաղոթքներում խաղաղության աղերսն է բարձրանում առ երկինք։ Ես կցանկանայի, որ մեր Արցախ աշխարհում խաղաղություն տիրեր, արհավետ խաղաղություն լիներ, որ գոնե մենք կարողանայինք խաղաղ պայմաններում, խաղաղ օրերում մեր այս նման իրավիճակում գտնվող մեր բալիկներին ավելի լավ պահեինք, որ կարողանանք հոգանք նրանց հոգսերը։ Միայն ու միայն խաղաղություն։ Մաղթանքը ոչ միայն երեխաներին, մեր Արցախ աշխարհին, միայն ու միայն խաղություն, ամենքին եւ ամենուր, այս է միայն իմ Արցախին եւ աշխարհին կամենում։ Դարձն է եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Եկեղեցու հայրերն ու հավատացյալները հաճախ են հիշում եւ վերընթերցում Մատթեոսի ավետարանի այն հատվածը, որտեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մի առիթով պատմել էր սերմնացանի առակը ահա սերմնացանը ելավ սերմանելու։ Երբ նա սերմանում էր, սերմի մի մասն ընկավ ճանապարհի եզրին եւ երկնքի թրջունները եկան ու կերան այն։ Մի ուրիշ մաս ընկավ ապարաժի վրա, որտեղ շատ հող չկար եւ քանի որ հողը խորունկ չէր, իսկույն բուսավ։ Երբ արևը ծագեց, խանձվեց եւ քանի որ արմատներ չուներ, չորացավ։ Մի ուրիշ մաս ընկավ փշերի մեջ եւ փշերը բարձրացան ու խեղտեցին այն։ Մի ուրիշ մաս էլ ընկավ բարեբեր հողի վրա եւ պտուղ տվեց։ Մեկը 100 ապատիկ, մեկը 60 ապատիկ եւ մեկը 30 ապատիկ։ Հետո որպես դրամաբանական շարունակություն Ղուկասի ավետարանից հիշվում եւ վերընթերցվում է Արակի մեկնաբանությունը, որն արել էր մեր Տերը։ Իսկ առակն այս է նշանակում. Սերմն Աստծո խոսքն է, որոնք ճանապարհի եզրին են, նրանք են, որ լսում են եւ ապա սատանան գալիս հանում է խոսքը նրանց սրտից, որ เป զի չհավատան ու չփրկվեն։ Որոնք ապարաժի վրա են, նրանք են, որ երբ լսում, խնդությամբ են ընդունում խոսքը, բայց արմատ չեն բռնում։ Սրանք միաժամանակ հավատում են, իսկ փորձության ժամանակ հեռանում։ Իսկ որ փշերի մեջ ընկավ, նրանք են, որ երբ լսում են խոսքը, աշխարհի հոգսերով հարստությամբ ու զվարճությամբ զբաղ մահված լինելով խեղդվում են նրանցից եւ անպտուղ դառնում։ Իսկ պարար թողի վրա անկածները նրանք են, որ բարի եւ զվարթագին սրտով լսելով խոսքը, ընդունում են այն եւ հարատևելով պտուղ են տալիս։ Այս առակում սերմնացանը Քրիստոս ինքն է, իսկ արտը մարդկությունը։ Նկարագրվող 4 տեսակները վերաբերվում են մարդկությանը, ով կընդունի հավատքի փոքրիկ սերմն իր հոգուցներս, անտեսելով ամեն մի դժվարություն։ Մեր երկրում Հայաստանում Քրիստոսի խոսքի սերմերն ընկան Սուրբ Առաքյալների եւ մեր առաջին լուսավորիչների Սուրբ Թադեոսի եւ Սուրբ Բարդուհեմիոսի շնորհիվ։ Քրիստոսի 12 առաքյալներից նրանք էին կոչված հայոց աշխարհում տարածելու քրիստոնեության լույսը, ցանելու սերմերը։ Հայ առաքելական եկեղեցին ամեն տարի տոնախմբում է Քրիստոսի երկու սուրբ առաքյալների՝ Թադեոսի եւ Բարդուղեմեոսի հիշատակը։ 2014 թվականին նորին Սուրբ Փոցություն Տեր Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակով տոնը հրճակվել է Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդի ուխտի օր։ Այդ օրը հավատացյալների օրհնության եւ երկրպագության համար դուրս է բերվում Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում պահվող համաքրիստոնեական սրբությունը։ Սուրբ պատարակի ավարտին հայոց հովապետի պահպանի չաղոթքով եւ հրաշագործ Սուրբ Գեղարդով օրհնվում է ներկա ժողովուրդը, ապա հավատացյալներին հնարավորություն է ընձեռվում երկրպագելու եւ համբուրելու համակրիստոնեական սրբությունը մինչեւ երեկոյան ժամերգության ավարտը։ Գեղարդը սրբազան մասունք է կապված Հիսուս Քրիստոսի խաչելության հետ։ Այն մոտավորապես 15 սանտիմետր երկարությամբ տափակ եւ երանիստ երկաթե տեգ է, որը փայտի ծայրին ամրացվելով ծառայել է որպես խոցող զենք։ Հիսուսին խաչելուց հետո հռոմեացի զինվորներից մեկը տեգով, գեղարթով խոցել է խաչի վրա մահացած Հիսուսի կողը, որից իսկույն արյուն եւ ջուր ելավ։ Այդ օրվանից մահվան զենքը, գեղարթը դարձել է քրիստոնյաների համար սրբազան մասունք։ Հայ եկեղեցու ավանդության համաձայն Այն Գեղարդը 33 թվականին Հայաստան է բերել Թադեոս Արաքյալը եւ երկար ժամանակ այն պահվել է Քրիստոնյա համայնքներում։ 301 թվականին, երբ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն է հրճակվել, Գեղարդը դարձել է հայ ռաքելական եկեղեցու սեփականությունը։ Հիշատակություններ կան, ըստ որոնց Հայաստանում կամ հարևան երկրներում օգտվել են Սուրբ Գեղարդից երկիրը եւ ժողովրդին օրնելու, պատերազմից, աղետներից ազատելու համար։ Սուրբ Գեղարդը 500 տարի պահվել է Այրիվանքում, որը հետագայում ի պատիվ Գեղարդի կոչվել է Գեղարդավանք։ Հայոց կաթողիկոսները Մյուրոնօրնության ժամանակ լուսավորչի աչի հետ Սուրբ Գեղարդով օրհնում են Մյուրոնը։ Սուրբ Գեղարդը պահվում է Մայրաթորի թանգարանում։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք